Bismillah, salatu رسول ala صلى sallallahu عليه وسلم Draga braćo, mi smo dva puta bili zajedno. I ovo je treći puta i ona vjerovatno nakon toga nećemo više biti. Jer brat Hajrun dolazi se umre, pa ja sam ga samo zamijenio ove tri nedelje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ne berekata u onome što smo se družili, a isto tako bi mi lahi ta'ala uzvišeno da molim da ne bereket i večeras u našem druženju da se koristimo. Vi od mene, ja od nas, bi Ako se sjećate prvi puta kad sam dolazio govorili smo o traženju znanja iz knjiga. Je tako bilo? Prošli puta kad, smo, kad sam bio govorili smo o vremenu smutnije i nereda. tako? I kako musliman da se ponese u takvim okolnostima. Spomenuli smo fitne koje mogu da dođu po pitanju potezanja sablja, se sjećate, kako su ashabi postupali. I isto tako kako insan da se ponese u vremenu kada u fitne obuzele čak i učenjake. Da tako kako bilježi Hakim u Stedraku, rivajet od Ebu Horeire sa vjerodosanim pa onaj lanca nosilaca da će učeni ljudi u vilajetu učenjak proći pored kabura i reći lejteni mekani da sam kakve sreće na njegovom mjestu zbog smutnje koje će učenjake da zadesio. Danas bi idni Allahi ta'ala ukratko ćemo inša Allahu ta'ala spomenuti određene stvari, a ovo još nismo s braćom dole kod nas obradili, inša Allah dole ćemo detaljnije obraditi. Da vidite u stvari kako ovaj ummet odnosno menheđi u ovome ummetu se u potpunosti poklapaju sa menheđima židova, kršćana i menheđom firava. I o tome ćemo govoriti inša Allahu ta'ala. Naravno, teško vjerovati, jel tako? Da se može dogoditi da umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u poimanju vjeri u praktikovanju vjeri, u odnosu prema Allahu Azza i njegovom poslaniku i šerijatu i islamu spadne na takav nivo da će biti identičan židovima ili kršćanima. Je moguće to, braćo? Moguće. Vi znate za hadith sigurno koji bilježi ima Buhari u svome sahihu i bilježi ga ima Muslim u svome sahihu i bilježi ga Ibn Mađu u svome sunem i bilježi ga Abdurazak u Musanefu i bilježi mu Šejba u Musanefu i ostali. Gdje kaže, uzet ćemo rivajet od Ibn Mađe, kaže Hadethena Ibn Abi Šejba. Koji je Ibn Abi Šejba? Autor čumenoga Musanefa. I ovo je sada sened ili rast nosilaca kojeg Ibn Abi Šejba spomnio u svojom Musanefu. هريره رضي الله عنه يعني قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن عمرو حدثنا ابو السلمة عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه دي الله قصني صلى الله عليه وسلم لك يلا يا حديث يا ابن لتتبعن سنن الذين من قبلكم ورواية السنة من كان قبلكم Ovaj vajet kod imam više sumnete, men kane qablakum. Vi ćete zaista slijediti putere postupke, djela, obhođenja, oni koji su bili prije vas. Šibren bi šibrin. Ovaj hadis, brašo, Allah mi je svjedok, nikoga do dana dana se nije pojasnio. I da da o pišeš i govoriš, nećeš se nikako potrošiti. Ili reći, završio sam sa tim. Pedalj po pedalj. Wa zira'an bi zira'in i lakat po lakat. Hatta lev dakhalu džuhre dobi le dakalu tumuhu. U rivajatu rivajetu lestele tumuhu. Pa makar kaže kada bi unišli u bušteru rupu ili bi za njim ušli unutra. Le dahaltumuhu, ušli bi. Le telehtumuhu i poveli se za njima. Rekoše ashabi Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam aj jehudu van nasara. Jesu li to malo poslaniće židovi i kršćani? Kaže u rivajetu koji je kod Ibne Šebe i on je zbogiti, kaže, fe meni kako drugi. الحافظ ابن حجر الأسقلاني أشعرية يعني مات منهج درس ويسقلاني يقول السلام ورحمة الله كوي يضم التاريس تلوزمة ابن حجر الأسقلاني ابن بيو بوزنا التسفار أشعرية وقيل يتاكو إن يتاكو ذلك وزنا وطمشتا إمام نيروري قرطبي بوزنا سيبين ابن حجر أشعرية وقيل إمام متى ها منكم لا لابيسو سنة بيسو بن حجر وبيتاني بن وصي لاتسا وبيتاني كومنتار البخاري صحي فتح الباري فتح الباري تريني استونوا الدبر يسيشتنبا قد كاجه وچنياتي لا كتاب بعد فتح كاجه لك الله قصاني صلى الله عليه وسلم لا حجة بعد الفتح كاجه ليه ما الله قصاني صلى الله عليه وسلم حديث كاجه ليه ما حجة ناقل صلى الله Učenjaci su to dole nakon što su vidjeli što je napisao Hafiz ibn Hajar rekli nema knjige nakon Fetha. Mimo Korana, naravno, mimo knjiga Haditha. Ono što je Isa napisao. Pojedi. Kaže on u 13. tomu će ovaj Hadith, što smo ga spomijeli. Kada se kaže indicija postoji, kada se kaže spomeni u Hadithu, pa ste dobro, židovi ili kršćani, to aludira da s tim Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame cilja stanje njegovog umeta u vjerskim propisima, u praktikovanju pojmanju vjeru. A kada kaže Rimljani i Perzijanci, to aludira na uređenje sistema država. Obraću, obratite pažnju na ovo. Kada se spomenu u hadisu, židovi i kršćani, vi ćete onako raditi, vi ćete ovo, vi ćete ono, židovi i kršćani, slijedit ćete njih, to se aludira na šta? Na vjersko svatanje i pojmanje vjeri. Ovdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam da ćete sigurno slijediti židove i kršćane. Ako uđu šibr, znači stopa po stopa, lakat po lakat, ako uđu u ruku, i ćete za njim ruku. Kažu braći učenjaci, subhanallah i ravi, je li moguće da insan uđe u ruku? Kažu, nemoguće. Jel tako? Je moguće, hađija? Olaj, teško. Pogotovo u gušteru rupu. Braća koji su tamo u onome, u arabskom svijetu, znaju da gušteru u pustinju koji žive, ulove životinju, gdje ide sa životinjom? Ude u rupu ili koje na licu mjesta? Vozi u rupu. I jede gdje? U rupi. Gdje vrši nuždu? U rupi ili vani? U rupi. Smrdljiva jazbina. Ako uđu židovi i kršćani u smrdljivu jazbinu, da će muslimani krenuti za njim. Krenut će za njima U čemu? U poimanju Allahove Đelešanu Allahu akbar. Sad ste reći, hoće. Polako, inša Allah. Braćo, vi dobro znate da kroz istinu Islama, a pogotovo danas se tu uvriježilo ovdje kod nas, jer mi malo zaostajemo za poimanjem šarijatskih propisa, za menheđima, za pirak, grupacijama koji su bile, već ovo sad to počinje bujati kod nas da kad god se pojava neka skupina menheđ ili sekta u islamu, oni su sebe smatrali da su na istinu. Jel tako? I kad nikome nisu dali za pravo da kaže da su zabludi. I za ono što za se provode i usta pozivaju, iznjedravali su dokaze nisu. Ja što Odakle su izjednjavali dokaz, da li su pratili govore učenih ili njihovih vođa, ili su govorili naš mazbar i naša osnova jeste Kur'an i Sunnet. Kur'an i Sunnet. Danas čak u arapskom svijetu ove zakone dunjavučke koje su uveli, opet su stavili tamo kaže, osnova kaže ovoga zakonodavnog sistema u zemlji kaže jeste Kur'an i Sunnet. A ono ostalo sve njihovo. Uvezi iz Francuske i Engleske. Ali opet kaže osnova je Kur'an i Sunnet. Hoće onda kažu, ili se čak i u ovome baziramo našto na Kur'an i Sunnetu. Zabluda. I svaka skupina, pa makar bilo zabud, poput Rafidija, poput Dženija, Mu'tezila, znači ona rada dolazi sa Kur'anom i Sunnetom. I to kako? Nešto. Kada čitate knjige Mu'tezila, kada čitate knjige Mu'tezila, učenjaka i atizala, ko pozna arabski jezik, ne imamo druge jedno postaje poput njih. Nemamo druge. Jedan koji je prihvatio rafidizam, šizam, bio kao sunija, pa prihvatio šijski kako kažu. I napisao je vraćao knjigu koja se zove Thumme Tedeitu. Konačno sam postao upućen. Prije sam bio kao sunja u zabludi. Sada nakon što sam prihvatio se šizma, sad sam ja na uputi. I tako je vješto napisao. A? Ulazeći sa ajatima, ulazeći sa hadizima koji su kod knjiga ehli sunneta. Da onaj koji čita tu knjigu, ukoliko ne bude ga Allah sačuvao, od 70-80% ili će prihvatiti ono što mu nudi, ili će mu se pojaviti mnogo šubuhata u glavi. Wallahi, ta knjiga je prevedena na bosanski jezik čak. Nam je odgovorio Osman Hamiz, jedan od čuvenih kovačanskih učenjaka i učenika šeha Ufejmina, rahimahullah. Što znači, čak i najbapalnije ove koji su skroz u skupine, baziraju se na Kur'an i Sunnet i nuditi šta? Sliku lijepu, pod njim. Također danas koji se neće pojavljuju kod nas, isto ti nudi dokaze iz Kur'ana i Sunneta, dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Međutim, da li su oni nešto došli sa novim? Ne, Allah. Sad ćete vidjeti kako je to identično poklapa šta je kod židova i kršćana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući židove i kršćane. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ I rekli su židovi i kršćani. Nahnu ebna'u Allahi wa ahibba'uhu. Pogledajte šta kažu. Kaže, kažu židovi sinovi, djeca Allahova i njegovi miljenici, one koje Allah šta? Voli i mrzi. Voli. Ovo je govor Allah Azza wa Jalla. Hoće da kažu oni superiorni od svih drugih, pa čak i oni koji se poveri za Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Razumijete o čemu se radi? Osjeća se superiornijim. Danas imate menheđe gdje se određeni koji se bore tim menedžom osjeća superiorno od tebe ne osjeća. Osjeća. Ti si za njega tanašik, ništa ne vrijediš. To je. Kaže Allah Želešanu dalje. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Odgovara njima i ako je zaista, reci Muhammede, zaista istina ono što govorite, da je samo ahiret pripremljen za vas, da neće niko ući u džeret osim vi. Halisatan lekum, samo vama, min duni nas, fetemen neor meute, onda smrt poželite. In kuntum sadiqin, ako ste od onih koji istinu govorite. ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين ali nikad neće te smrti poželjeti, a Allah dobro poznaje nasilnika po njim. Nosioci tavhida, jehli sunete od džemata koji se pojavljuju danas na našim teritorijama, braćo, i koji sebe smatraju jedinim nosiocima, isto ovo govori. Vi dobro znate da postoji hadis o spašenoj skupini, jel tako? Znate za taj hadis. da će se ovaj umet podijeliti na 73 skupine, svi će u osim jedne. I ovo, ovaj imajet od Ebu Hureyre, i on je do ovdje ispravan, nema nikakve sumnje, svi će u osim jedne. I ovaj umet će se podijeliti u 73 skupine. I svi će u osim jedne, ovo ovaj je rivajet ispravan. Svi rivajeti koji dolaze nakon ovoga imaju u sebi slabosti. Ovo potražite pa ćete vidjeti. Jedni kažu, koja je ta skupina? Kaže, ovo poznat džema, džema. Drugi kažu, ma ana alihi ashabi, na ono čemu sam ja, moji ashabi, svi ti rivajeti imaju sebi slabosti. Jedini rivajet od Ebu Hureyre jeste ovaj koji je vjerodostojan. Da li mogu jedan drugog pojačati upitnik? To je nisam. I svi kažu, mi smo spašena skupina. Uksimo billahi lavim. Allah mi je selo, braćo moja draga, i nije kada govorim tamo o minhađu. U svome djelu minhađu, odgovara jednom od Rafidija koji je napisao djelo, pa u njemu odgovornjom, Minhađu suneti nabavije, kaže ovaj Rafidija, kaže i mi smo ta spašena skupina. Mi se sporimo ovdje, ovi, oni koji smatrali sebe da su kod ehli suneta val džamata, šarije maturide, koji se pripisuju tome, ovako ćemo reći, i od onih od učenjaka hadida i tako dalje, jesmo li mi ta skupina, nismo mi ta skupina, a znak šere, Rafidija stavio kažu i mi smo sigurno ta skupina. Odnosno svi drugi ovi sunije su od dolarat od zabud džende, a mi smo od džendeta. Dakle svaka skupina kaže danas se pojavili oni koji sebi garantuju ulazak u džendet. A tebe smatra novotarom. I onim koji se druži sa novotarama i kaže od da se diže Allahova milost. To je. I zato Allah Đelešanu kaže dobro, a ako je istina to što zovete, onda ako želite smrt. Što znači ovo? A radite djela koja će brzinski, što bi rekli mi, odvesti susretu ka Allah. Braćo Medana, Ashabi, Tabeini i ostale generacije su žudjele za čime? Susretom sa Allahom. Žudjele su. I radile su sve na tome putu da bi se srele sa njim. Jel tako kad čitate knjige, ono iz života Ashaba i Tabeina, ajte pogledaj. Pa što vidite tamo koliko su žudili susreta Allaha Azzavodžana. Odnosno, da ga što prije sretnu. Djela radim koja će ih odvesti u džene. Što prije. Međutim, ova skupina koja sebe smatra onim koji nose Ehli sunet od džemati, koji su spašna skupina, ne radi na tome da sretni svoga gospodara. A braćo moja draga, puteva vas danima. Puteva vas danima. Međutim, pazite, braćo moja draga, Allah Đelešanu također između ostaloga kaže وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء Iako su ti koji su govorili da su oni miljenici Allahovi, sinove Allahova i da su oni ti koji, koji će ući u džennet. Među njima šta? Postoji. I jedni drugima govore, kako kaže Allah Đelešanu, židovi kažu kršćanima, odnosno kršćani kaže oni su Našik ništa ne vrijedi. Isto također kršćani govore za židove, oni su također talaši, ništa ne vrijede. Pogledajte danas ni menheđe kod nas koji postoji. Juče je bio jedan džemaat, jedan menheđ, danas koliko ima? Ja znam, braćo moja draga jedan slučaj, jedan od zemalja evropski, tri bađe, tri bađe. Jedan je sve tekfiriju. samo on, žena još, njegova skupina skako treba. Ovaj drugi još uvijek ima poznati menheđ. Ovaj treći još što bi rekli mi, vi tamo ni vam. Ovaj ne kontaktira s ovim važnim ili svojim ovim drugim. Ovaj što je u sredini, sve je pod ovaj, nema nikakve suprotnosti. Dakle, postojiš u jednome uskome krugu porodice tri medheba, tri menheđa. Za jednog brata da ima dva sina Dva sina ima. Jedan je protektirio svoga babu i svoga ovoga sina, drugog njegovog sina. Razumijete o čemu se radi? Dakle, radi se o neređima. Ništa ne vrijedi, ovdje ništa ne vrijedi, ovdje, samo smo mi kako treba. Ja znam za jedan slučaj koji sam ja čuo svojim ušima, od jednog šeha, gdje za jedan džemat, džemat briječe, da li zna ko za taj džemat? Džemat briječe u Sarajevo. Zna ko? A, ne zna. No. To je jedan kore džemat, Kaže džemat, triješće. Ne vrijedi ništa. Džemat triješće. Jer razumijete o čemu se radi? Identično sa onim o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori. Neminovnost poklapanja. Bilježi na mišljenju svemu u Sanefu, jer dosta je vajat od Abdullah ibn Mas'uda. Gdje kaže Abdullah ibn Mas'ud, vi ste narod, govori znači kome tabirinima, koji najviše liči židovima. Narod koji najviše liči židovima po izgledu ponašanju na i divaj sljedeći je od onaj od Abu Huzeite, ja mislim, koji je također ima u sebi slabosti, jer Bahtari ga to prenosi direktno od Huzeite. Međutim, Bahtari nije slušao Huzeitu. Huzeitu. Ali, potpomaže ovaj rivajet koji od Abdullah Mesud. Gdje kaže on, vi ste narod koji je najidentičniji Ben Israelini. Karakteristike jedan kod jedan. I sigurno će se dogoditi cijepanje, sigurno će se dogoditi cijepanje. Sigurno će povođenje, sigurno povođenje. Taj Braćo, mi smo spomenuli, ako se sjećate, u predprošlom predavanju. Rivajet koji bilježi, mogu razumjeti tefsiru i također ga bilježi Ibn Kathir i kaže kao govor ili rivaj kojeg zabilježuje mu Davud Tajanisi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da kaže Abdullah ibn Mas'ud i govor Abdullah ibn Mas'uda ovdje ne mora se uzeti kao njegov govor, odnosno da nije čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega? Jer govori o krupnim stvarima. Kaže, židovi su u jednome danu ubili 300 vjerovjesnika, zatim su na tome mjestu gdje su i pobili, podigli pijacu. I to smo spomenuli. I spomenuli se, ako sjećate, govor Mohamed ibn Sinog sa dobrim lancem prenosilaca. Sjećate se, koji bi također bili smrti šeibe, samo sanefu, da je ibn Sinog rekli, kamerone, ana beni Israil, kada smatrali da su Beni Israil otišli do Valet, zato što su uzeli knjige naslijedili su knjige svojih vjerovjesnika u tom kontekstu dolazi. Dakle, kad su pomili vjerovjesnika, kada više nikoga nije bilo da uzima da ih podučava, oni su uzeli knjige i počeli stojiti čitaju i ljudima tumače. I je uradilo se, otišli su zato. Ko narod čita. I ovo je govor ashaba, i Mesiri kad kaže kame Rome, odnosi se na generaciju ashaba i Rom od Tabeina. Dakle, neophodno je da narod ode u Zavodu kad nestane vjerovjesnika. I otišli su. Danas se pojavlja skupina koja vraća od ništa ne uzima. Znate li za to? Žestoki. Jezik pun učenih. Propisa koliko hoćeš im silazi sa jezika. Od ne uzimaju. Zbog čega? Zbog čega? Ova skupina, vi ste sigurno za njih čuli. Imali ste sigurno neki od njih, od vas, mogućnost rasprave sa njima. I smijavanje sa učenjacima, i smijavanje sa određenim djelima, jel tako je tako? Smatraju s čime? Vladnim ljudima. Kaže, radi za vladu, morđijama, raznim imenima. Zbog čega? Da se ti ne bi mogao da vratiš na njih. Zbog čega? Kaže mu Ishaq al od osnova, pa ste dobro, od osnova koji posjedu današnje Haridžije ili oni koji hodaju njihov menheđom jeste da sluši šta? Učenjake. Kada on sluši učenjake, kada kaže ovaj ne vrijedi, ovaj prohupo, ovaj se podrez, ovaj se potpeso, ovaj pao, onaj plaćenik, kome će se vratiti da uzima znanje? Kome? Mome šejhu. Samo. Oni imaju svoje šehove lokalne koji uzmaju znanje. On ti sruši sve učenjake. Ovaj je prohlupo, ovaj je poslo nevjenik, ovaj je murđija. Kome se vrati? E, hajde kod mog šeha da čuješ. Svada. Tako je isto bilo kod Ben Israil. Ben Israil su pobjeli vjetnike, ubijali vjetnike, nakon toga otvorili se knjige za da čitali. Isto ovdje, ovi njihovi koji, za koji se povode, ne priznaju učene ljude i za im otvore knjige i onda ih oni njima tumače. bilježi ima mali kumovati I bilježi imam u svome Ili Musnedu. Ima dva naziva ovo djelo. Da li mi neko znade kakva je razlika između Musneda i Pet maraka, je kad se po prenosio od Sureda, znači po prenosio mm a je... <laughs> <laughs> Ima ko? Da zna. Muslim je vraćan manje što je spomenuo. da da autor određe i otpočne sa imenom nekoga ashaba. I onda shodno njegovome imenu uvrsti unutra sve hadise koji dolaze preko toga sahaba, zatim drugoga sahaba, trećeg, četvrtog, petog i tako dalje. Ne mora to biti da kaže da krene po abecedi. Neki su redali, to je zove možem, ako se reda baš po elifu, zatim ba'u, ta'u, ta i tako da to je A muslim jeste da kaže počinjem prvo sa kome? Sa četvrtcom halifa, pa tamo zabilježi sve hadise koji bilježi od četvrta halifa. Zatim kaže onima recimo koji su desetorica obranom dženetom, zatim sve zabilježi. Zatim kaže oni koji su prvo čini hijđru, pa zatim sve tam zabilježi. Tako da, ovo je muslim. Može kada krene sa elif brata, sa sve, sa elifom. Dobro. Sunen! Suneni su možda hrvatski E tako. po, po, ima određena program, pogotovo fikska, krene sa čistoćom i tamo i posle sve vida. To je sude. Matiš. Možda i pod Bilježi znači dare mi u svome su i u muslimu. Ali je isto djelo da se razumijem. I bilježi mali kup rotpe. Sa verzijom od Hasana, Muhammed ibn Hasana Šeibani. Ko je bio Muhammed ibn Hasana Šeibani? Ha? Muhammed ibn Hasan al-Šeibani barak Allah fi. Bio znači šta? Barak Allah Bio učenik Ebu Hanife. Dobro. Braćo moja draga, on je prenio muvetu od imama Malika. Znate li za to? Jedna verzija muvete imama Malika jeste njegova verzija. I to je djelo prevedeno na bosanskom jeziku. Dva tuma je manja, mislim, prevedeno na bosanskom. Kod mene muveta ima 4000 hadita, sve verzije postoji u njemu. Doći ovo djelo ima 2000. A moja muveta, alhamdulillah, što imamo 4000, sve verzije imama Malika se nalaze unutra. Hvala. محمد بن حسن الشيباني يقول رواية ذاته إمام مالك كاسم كل محمد بن حسن الشيباني دار من موش نكون ذاته زانك ليش بكاجة شيخ <laughs> نبي je jedan napisao je jedan kitab al dva tuma se štampa sa komentarom jednog Afganija. Dva tuma hanetijskog fiqha, gdje on točno bilježi ti prenosi ti rivajet i kaže ovome, kaže ovo Hanife ovako, mi kažemo ovako. On najoriginalnije dijelo po pitanju hanefijskom meteba. Bio je pravnik čuveni, to se to svako tvrdi. Bio je izrazito fasih, odnosno je dobro arabski jezik. Hafiz Allahove knjige kažu ko do tebe Međutim, okarakterisan je kao ko? ها موجيا يو كاركتيسا نوتاريا مي نوتاريا يا نوتاريا تو موجيزا مي نوتاريا براشا كيدس كا ها جست براشا نابوتي ذلك ابن حبان وصوبة ديرو المجروحين كاسا نبيو ستا بوزيبا اتو الارجاء داي يوم يرجع يلو تش يوم لك نوتاري المية تش يستعمل الإنسان المية يا كوكو Vi ste naći da ljudi danas kažu, koji vjeruje će kaže, ne klanjamo od onih, kaže, koji pozivaju na otariju. Jel tako? Jeste čuli to? Neće klanjati, kaže, e, do jedne kaže, biti novotar praktikovati praktikovat novotar, hajde. Ali pozivati novotariju, jo, neću uzimamo znanje, niti klanjamo za njih. Evo ga, Muhammed ibn Hasan al je takav. Imam umeta. Evo, on ti sada prenio čitav umetu od imama Malika i bilježi mu ovaj kaže, hadetani Malik. Priča mi kaže Malik. Od Jahje ibn Sa'ida, evo ga sad što smo spomenuli. Od Jahje ibn Sa'ida, od Omara ibn, ibn Abdul Aziza. Ko je bio Omar ibn Abdul Aziz? Peti halifa. Peti halifa. Ko je bio taj rivajet? Jer je dosta da je bio peti halifa. Nije baš peti, bio je možda šest ili sedam, nije bio baš peti. Pravedni peti. Ovo je govor Sofjana teorija sa sladnim lancem prenosilaca koji bilo imam u Termini. Međutim, učenjaci se složili na tome دايما كوفية فابن خليفة طيب كاش عمر ابن ابن عبد العزيز سالي راشي لا لا سمسا تقوم بيرادوس راشي كاش من جعل علمه غرضا للخصومات أكثر تنقل Prevedi nam, brate. Ko bude ovaj napravio njegov nauku, znači... Ko bude tražio znanje i ko bude imao znanje, je tako? Mhm. Ko bude, znači, man džala ilmahu bardan i znači, ko bude napravio njegov nauku, znači, kao... Rasprava! Samo da se raspravlja! Eh? Šta dalje? Ekstere nakon! Ekstere, znači, uvećava mijenjanje... Stano će se mijenjati, ne neće mijenjati! Ovo je rivajet. Drugi rivajet kaže men džaje dine muqaradan lil husumat. Ko bude svoju vjeru uzeo, pasite ovaj rivajet je još žeši, ko bude svoju vjeru uzeo da mu bude šta? Lil husumat, samo da se raspravlja. Samo da se raspravlja. Eseret ten nahul, eseret ten nahul. Kaže, stalno će men, menheđe i medhebe da mijenja. Ibn Bata, autor ovoga, u govoru ovom svome djelu, spominje ovaj rivajet i kaže, Onaj stalno se kaže mijenjati vjeru. Ebu Mohamed, Eberimi, nakon što navodi ovaj rivajet, pojašnjava šta znači ekseret tenakul. Kaže, stalno će mijenjati mišljenje i stavove. Stalno će mijenjati mišljenje i stavove. Ovaj rivajet, braćo moja draga, uzmite sebi kao gledalo jedno. I vratite se na stanje u Bosni. Znamo za braću mi, na našem teritoriju. Koji su, braćo moja draga, jučer, kad bi držao bez, a, ne obraće dobro, koji su s mnoga teritorija. Kad bi jučer držali ovako bez, poučio bi se jedan u obližu džami, on bi rekao šta? Jedna skupina kaže, vam u džamiju, kaže, bit će nas puno, druga skupina u džamiju. Kaže, jedan brat, Kaže, pa še, kaže, pa oni su novotari, mi izbjegamo kaže za novotara. Kaže, u džanju ovdje, u džanju tamo. Danas ovaj, nećeš ga vidjeti po džamijama. Nego kažu, imamo ehli sunetske mesfide, imamo novotarske mesfide. Gledajte, braćo moja draga, ovo ehli sunetski mesfid, novotarski mesfid, <laughs> posjeća me na jednu poglavlju fiqhom. Gdje se nalazi u poglavlju? Ehli sunetsko novotarsko u rastavi braka. Talaku bid'i wa talaku sunni. Jel tako ili je tako? Kaže, rastavljanje braka na novotarski način i rastavljanje braka po sunnijskim propisima. Jeste razumijeli? Talaku sunni wa talaku bid'i. Rastavljanje braka kako treba, sunnet, i rastavljanje braka kako ne treba novotarija. Kako biva, da li znako? braka, recimo, Novotac kad se srekne tri puta. Da. Kada? Da. Kada je pusti u vremenu menstrualnog ciklusa ili je pusti u vremenu čistoće kada je za njom očio. Ovo je takozvani novotarski rastava braka, novotarski način. A kako treba ispraviti suninski jeste da je pusti u vremenu njene čistoće kada nema menstruacije i kada nije sa njom Jeste razumjeli sad? Ovi su sad uzeli kažu mesidi sunijski i mesidi novotarski. Braća, mi smo bili sa njima. Evo braća dole znaju. I šta smo sve deverali, i sve šta smo vidjeli. Dakle, došao si do toga da kažeš mesđidi koji su novotarski i mesđidi koji su sunetski. Jedan mi kaže, nedavno je posjetio jedan, pa rasprava, djevojte braća ne zna ruknove namaza. Ne zna to je namaza, ne zna sastavne dijelove namaza. Daja za sebe da kažem. I kaže da je on daja. Citiram mu ajet, kaže on prevedi ako biva hafir. Citiram mu hadith, ne znam ja arapski jezik. Ja uči jedan nekad dao u arapskom jeziku, između ostaloga. Ne Kaže šta kaže? Džamije su, kaže, institucije demokratije. Ovo ja znam da ne može iz njegove glave izaći. Ja ne kažem, to ti je došlo tvoga šeha. To ne može iz tvoje glave izaći. Ti nisi toliko na tome, na ne stepenu. To mora izaći samo tvoga šeha i ti si uzeo zlatom pravu ne Dobro, ja ne kaže, u vremenu Tatara, u vremenu Tatara, kad su Tatari osvojili Bagdad i kad su osvojili Šan, Tatari su braćo primili ko biva islam, ali su napisali zakoni koji se zove Znao Jazika. Na turskom se kaže jazika. I oni su mogli su turskoga porijekla, tako tako nije tako? Poje vode od Turaka, jezik i turskom. I kaže se jazik. Jazik znači na turskom, braću moja draga, pisani elemenat, knjiga, pisan, sastavljena. Što znači prvi što bi rekli mi, kanun ili prvi zakon koji je napisan gdje su oni napisali svašta dobro i židovstva i kršćanstva i od islama. to taborski sistem ili nije? Oni su tada vladali svim meskidima, jel tako? Svi meskidi su bili ispod njih. Da li znači da možemo da kažemo da su tada meskidi bili institucije koje pozivaju u tabutizam ili jazatizam? To niko nije rekao. Zatim, u vremenu imama Ahmeda, ovo sam sve rekao, braćo moja draga, su bile tri halife, i to sam spomenuo prošli puta, koji su bili na menheđu koga je tizala nisu bili, koji su govorili da je Kur'an stvoren, ne, Kur'an stvoren, jel kufr nije kufr. Da li se tada može reći 19 godina da su tada mesfid ili džamije bile institucije i atizala, institucije stvorenosti Kur'ana? Niko to, braća, nije rekao. Niko. Ali moraju biti novotari. Moraju pokazati svoju novotariju. Zato što nisu se bazirali na ispravnim temeljima. Dakle, vraćamo se na ovaj rivajet. Gdje kaže, znači imam onaj uh, eh, halifa, Omar ibn Abdul Aziz, ko bude svoju vjeru učinio da mu bude fin, znači samo da sa svijetom raspada, sa učenjacima da raspada, da on tačku na im stari, stavi, stalno će se u njemu kod njega pojaviti šta? mijenjanje menheđa. Mijenjanje menheđa. Prije tri godine su bili ovdje, nakon tri godine su ovdje, nakon četiri mjeseca su tamo, nakon šest mjeseci su tamo. Evo brata ovdje, on je bilo informaciju prenio, bio prisutan. Vidio džematu, došla je nekome kazna da plati kaznu sudu, zbog nekoga prekršaja koju radio. I sad jedan ustao i kaže, braćo, djeda, pomognemo sad da skupimo, znači da se brat, da brat plati kaznu. Kažu, šeh je to zabranio. Ne smiješ platiti kazne tako. Kaže, sad je dozvolio. Jel tako bilo? Ili slično tome? Minjaju se stavovi. Ti kada zastupaš jedan stav, braćo, nek ide glava, a nema popuštanja. Ako sam ga sagradio na ispravnim i jakim i čvrstim temeljima, nema popuštanja, nema mijenjanja. Nek ide glava, a se stav ne Međutim, stano vidjeti, prekladati stavove, ništa drugo osim ovo što je opisao Omer ibn Abdulaziz. Da oni koji budu svoju vjeru sagradili na tome da raspravlja sa ljudima, gdje god dođeš da rascijepiš stav, gdje god je samo svi tim pravo, svi su zabludi, mora prizvesti ovo temjakulu, odnosno stano mijenjanje menedža. Braćo, hadis koji smo prethodno spomenuli, sjećat na početku, da će ova umet u vjerskim propisima slijediti židove i kršćane. Stopu po stopu, peta po peta, stopu po stopu, stop. I kad budu ušli u društvo grupe, da će oni zanima. Autor, Ibn Balfa, umro 287. godine po Hidžbi. Treće hiđarsko stoljeće. I rekli smo da napisao El djelo koji ima devet tomova, sjećate se prošli puta kad smo govorili. I akidatsko djelo, akidatsko djelo. Uzeo je ovaj hadis i sa njim je otpočeo knjigu. Prvi hadis, otpočeo sam I zatim ga komentariše, između ostaloga kaže šta? Ovo se kaže obistinno u mome vremenu u kojem živi. Umro braću 287. godine po I kaže da su muslimani tada počeli slijediti židove kršćane u pojmanju vjerskih propisa, tada već to bilo. Zamislite tek šta je danas, kakve sve ideje danas, danas nam dolaze i šta sve čujemo svaki dan nešto nove, neke nove menheže kako se gradi. Zatim, i ovo spominjemo i s ovim ćemo završiti prilike 40 minuta na isteku. Kaže on da je nekoliko samo stranica. Kaže, govoreći o menheđima, govoreći o, o, govoreći o nepoznavanju propisa, ne baziranju na temeljima, kaže, danas, u njegovo vrijeme, kada mi se kaže pojavio čovjek i koji bi tvrdio da je vjerovjesnik i da je on ne samo vjerovjesnik, nego čak da ima svojstva ubijeta, da ono stvara i uzima, našao bi kada svoje sljedbenike u Zamislite, braćo moje draga, u ono vrijeme, šta danas da dođe i, i poziva to neki menedž u najidealniju metodu sektaštva. Najidealnije procvjetanja danas. Da dođe sa bilo kojom idejom da je samo protkaš sa islamom, naće sebi pristaviti. Sigurno. Posao nam je Firaun. Istekla je 40 minuta. Ne veze. Osnovno je Firaun i njega smo spomenuli. Nije ovo samo svojstvo Firauna, braćo, e, svojstvo židova i kršćana, nego čak kroz Allahove ajete kada tamo gledate, naći da je Firaun bio takav. Vakale Firaun, kaže Allah Želešanu, i rekao je Firaun, ma urikum, illa ma ara, ja vas savjetujem, da postupite onako kako smatram ispravim ja savjetujem znači neću ja ništa uraditi što god vam kažem najedim ja što uraditi وَأَهْدِيكُمْ إِلَّا مَا I kaže, ja ću vam reći i uputit ću vas osim šta ilama sad ide rišan i uputit ću vas sigurno ja na put ispravni. Ovo je govor Firauna. Kaže, ja ću znači šta savjetovati vas, da činite djela. I sigurno ću vas ja uputiti ispravnim putem. Govor koga? Firaona. Pazite šta kaže Firaon za Musu. Kaže svome narodu, Veruni. Kaže, pusti naptole Musa. E, Tul Musa, kaže, pusti me da ubijem Musa kad njegu rabba i neka kaže po sebe svoga gospodara, nek mu pomogne što bi rekao. Pustite mi mene kad ja ubijem Musafa ili neka neko, nebo. jer ga drži ko da ga ubije, nikoga ne drži. Ali šta ovo znači? S ovim ono kaže da ono da se pozna Musa jeste vapik. I da treba da kuve insana šta? Ostraniti. Jedna stvar. I zatim kaže Inni ahafu en jubeddile dinekum. Ja se kada zaista bojim da će vam Musa promijeniti vašu vjeru. en ljudi hire fil الأرض fasada. I da će kaže, ako neće promijeniti vašu, on će vam sigurno napraviti na zemlji šta? Fesad i meter. Faraon. poziva znači na mene istine i kaže da ono što on smatra islam je sigurno tako i ono što on kaže njegov mene jeste ispravan, jedna stvar, a onoga koji je poslat od Allaha Đelešanu smatra šta je u dolajetu, da ga treba smaknuti jedna stvar, druga stvar nemoj slušati od njega ništa. Zbog čega? Ako budete slušali njegov govor, sigurno će vašu vjeru promijeniti, vaš menheđ se izmijeni, jedna stvar. A ako ne bude uspio da sa svojim govorim govora me izmijeni menheđ sam ja vama sagradio, Sigurno će njegov govor prouzrokovati fesad na zemlji. Jeli? Firavunska postava. I ovi menheđi danas, braćo moja draga, isto su prisutni kod nas. Apolu kao i hada. Wa istavu fi Allah li Wa innahu gafuru rahim. Ako ima neko pojašnjenje kako da... Još sam reći, a još nije odšao. Hoćete poslije Kuda? Na umru. Ja preslijednjem kod njega kući. Šaljem nešto s njima dodati. Aha, Ja sam u kontaktu sa njim. Znači, ja, ja, on će ja imam tri. uzvijelo će ići. Ja, ja, ja, ću se čujem sa njim. E. I rekao mi da donesem to što ću poslati. Ja. Aha, da im ostalo. E, e, Tako da u nekim, ja znam da on neće biti, ako će biti, ali Možda i četiri. Molim? Možda i četiri. Tri je da rekao. Ne, imali su iskušenja za vizom. Jedno pitanje ovaj, nije vezan za ovu temu. Zapravo vezano je za, znači, za sudji dan kad poslanik sa Veselem, znači, ovaj, izvodi umet iz dženema, znači, ne. nakon šabata, Allah će, neće dozvoliti da poslanik izvede ovi koji su rekli laj ilaha Znači Šta se tu podnosi? Da. La ilaha illallah. Svi će reći umetu laj ilaha illallah. Dobro, la ilaha illallah znači ono što je poznato kod učenjaka ima svoje šartove. Jes. Ja tako? Yes. Da li vraća kuk izgovaranje insana la ilaha ila Allah donosi njemu spas od eh, džahenske vatre? Ha? Ovo je ideologija, <laughs> ne znam da iko zastupa ovu ideologiju. Onda isto tako po ovome i faraon jer, jer on priznao gospodara Haruna i Musi, jer tako kad se davio, da li znači puko izgovaranje la ilaha ila insana može spasiti džehennema, vječnosti džehennema? A govorimo samo o džehennemu, vječnosti Može, kada može? Kad sva svijeta, kada Ako bude, znači, izgovorio pred, onaj... E, Šta je uzor Čovjek primi islam. Čovjek primi islam i izgovori šehadu, zatim preseli. Jeste, jeste, kad došao kaže, ovo posljedniče, kaže, da li da, primi islam, da se kaže, primi islam, zatim se Primio islam, Poginuo. Zato kažu ovi se mali islamski učenjaci, kada čovjek ima šarijatsku zapreku, u tom kontekstu njegov šahajet može ga spasiti. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, shodno rivajetu koji bilježi hakim u svome mustadreku. Rivajet koji je kod hakima mustadreku, bilježi ga mu da u svome sunemu. Sa vjerodostojnim lancem prosilaca. Međutim, sada kopka mene, ovaj rivajet, da je govor poslanika sallallahu alaihi sallam je Huzeifin govor. Jer se islamski učenjaci muhaditi, onaj, e, raspala se od ovog haditha. U svakom slučaju čak je Huzeifin govor, ne može na Huzeifa reći osim da nije čuo ovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, <clears throat> jeste da se u njemu e, vodi se polemike oko samoga sadržaja, se nalazi u njemu Ebu Muadija koji je karakterisan kao muđijaz i ovaj hadis ide u prilog murđija. Međutim, isti ovaj sadržaj hadisa je prenešen sa drugim lancem prenosilaca i bilježi ga Khatib al-Baghdadi u sume šariju. Tako da pojača, ali kao govor Buzeiti. I kaže Mustafa al-Adavi, govoreći o ovom hadisu, i kaže ono što je ispravno kod mene jeste vakfu, odnosno govor Buzeite, ne govor Allah poslanika i sato sra, odnosno govor Allah poslanika i sato nije vjerodostojno prenesen. Međutim, opet Buzeita ne možemo reći osim da nije čuo vjerovjesnika, zbog čega? Jer kaže svome hadisu, pred kraj sudnjega dana, pred kraj smaka svijeta, što bi rekli mi, pred sami sudnji dan, nestajaće islama poput kada nestaje boja sa odjeći. Blijedi, blijedi, sve karika po karika. ljudi neće znati, kaže, šta je namaz, šta je zeka, šta je post, šta, je, šta su obredi i govori će samo la ila i kaže uzdignut će se kaže Kur'an u jednoj noći. Vrijeme neznanja ili ne? Vrijeme totalnog neznanja. I ništa neće na dunjavku ostati osim la ilaha ila Allah. Pa će ljudi govoriti i bit će pitani zbog čega to govorimo. Šta je to? Kaže ne znam. Zatekli smo naše očeve da je kažu pa nahnu na i nije kaže govorimo. La ilaha illallah. Ne zna znači sile tabin koji prinosi ovaj, prinosi ovaj rivajet. Kaže Huzeyfi, Huzeyfe kaže ništa im to neće koristiti. Ovako kaže sile. I tri puta je kaže ponovio. Zatim se kaže Huzeyfe okrenu mene i kaže Tunđi minenar. Ona će ih kada spasiti Dakle, s ovome imamo, znači kada čovjek ima opravdan razlog, kada kaže šehadet, kad mu koristi na sudnjem danu, opravda šarijetski razlog, primio islam, pa zatim preselio, primjera radi. Ili stanje ovoga apsolutnog, totalnog neznanja kada će Kur'an biti uzdignut. Ništa od njega neće ostati. Ništa ni hard jedan. I narod će živjeti u takome ne neznanju. I ljudi će samo izgovarati la ilaha illallah. I ovdje su vjerodostojni rivareći da sahaba doneseni sigurno po ovom pitanju. Da će Kur'an biti uzdignut. I ništa od njega ostati neće. I u ovome kontekstu ovaj, ovaj šehanet <coughs> koristi. Dobro. Hadis u muslimu. Kada bude, znači, svi šefaat činili i meleki, i dobri, i šehidi, i Allah postani sa sve, onda će činiti šefaat Allah Đelešanu. Je tako? Hadis poznat u muslimu. I zatim će Allah Đelešanu poslati meleke da izvade iz džehennema svakoga onoga koji u svome srcu ima zrno mitkalo zarrati minel iman. Zrno imana. Mitkal jeste mjera koja je teška četiri cijelih nešto grama. U gramima. Mitkal. Znači zrnčica maloga imana. Pa će meleki reći Allah vazova džave kako ćemo ih prepoznati? Kako ćemo prepoznati te koje trebamo da izvedemo sada iz džehennemske vatre? Šta kaže Allah Azza wa Jalla njima? Prepoznat ćete ih čime? Na stranu suđu. Po tragovima srti. Odnosno vi znate da kaže Allah poslanik sallallahu alaihi da se čini da sa koliko dijelova tijela? Sedam dijelova tijela. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa kaže, jer kaže vatra ne jede dijelove tijela za kojim se čini sržda. Na ovaj način će meleki prepoznati one koji će su zaslužili izvođenje iz džehennemske vatre. Zašto? Ja kažem meleki, la ilme lena ila Ništa ne rade osim po naredbi. Kaže, nemamo mi znanje osim onoliko koliko, nas, se nas ti podučio. I kad bude rekao Allah Žešanu, izvedite one koji su služili, izvedite iz vatre, kako će oni, kaže, ne znam, ko su ti? Jer reći Allah Azza wa Jalla prepodnosti po znači, e, tragovima sel, odnosno dijelovi tijela, kaže jer vatra ne ide dijelove tijela koji, koji su zna sa koji su čim na selu. To je. Murđije su oni koji smatraju da la ilaha ila Allah je dovoljno insan da ako ga kaže u to životu i nikad nikakva dobroga djela u svome životu ne uradi šefatom ili oprostom Allaha Đelešanu uće u džene. S da nije također počinio Allahu Đelešanu širka ili kufra. Ovo je govor Zašto? Zato što oni ne smatraju djela od imana. Jel tako nije tako? Djelo je, namaz je djelo. Oni su znači djela izostavili iz imana i kraju samo šta? Potvrda srca i govor. Ništa drugo. Djela ne ulaze kod njih u doći kod jeli sunata eh, djela su sastavni dio imana. Osnova ima, nema bez djela ništa. Zato jer Allah Đelešanu kaže uledite u džennet bima kuntum ljud. Zaslužili ste se da ulazite u njega ili naslijedili ste ga sa onim što ste radili, ne izgovarali ili u srcima imali, nego bima kuntum ta'melun, s onim što se radili. Stoga je neophodno da ovo la ilaha illallah bude propraćeno djelom. Ja imam više pitanja. E, da li je dozvoljeno ili ima li učenjaka koji dozvoljavaju kad je pitanje znači bojanka djecu. Ko? Bojanka za djecu, razumiješ? Bojanka ili... Što od crpe, djeca? Centar, jel? Dobro. Da li je dozvoljeno, kad je pitanje taj vjerski sadržaj, tako nešto slično, razumiješ? Da li je dozvoljeno da se vidi lice i tako to? Allah rahe i razilaženje po ovom pitanju postoji kod sarom islamski učenjak. Čak jedni ne dozvoljavaju gledanje crtanih i islamskog sadržaja i stalna komisija za fetve izdala svoj stav po tom pitanju i tako dalje razilaženje postoje kod islamskog čenjaka po pitanju. Nije sam koliko mora neki izbjegaju, ali djeluj, imeni se to događa. Čak i kad smo bili onaj, na studijima tamo, u islamskim školama, u islamskim školama, onaj, nekad se zna dogoditi. Oni kažu ovo je od, osnova i šta ja znam da, si, da insan mora nešto da, da, da nauči ili neophodno da se insanu pojasni i tako da. Allah da najbolje, ja, ja ne znam o tome ništa. Da mogu da su drugo. Drugo pitanje. Bić stvari, Mislim da nisi jednu stvar dopunio, nisi završio. Nisi, e, nisi nam rekao koji je onda na pravom putu. Sve si nam rekao, razumiješ, ali to nam nisi. E, gledaj, brate, ja sam samo onaj, mi ova tri govora, tri desa što smo imali, prilike. Bar ono što ja... Ej, stavili smo samo da insan vodi oprez za sebe o svojoj suprugi, o svojoj djeci, o svojim prijateljima, o svojim braćim muslimanima da se ne zaliječi, jel tako? O tome, to je moj cilj. Koji je na pravom putu? Onaj koji se drži kod Ana i Sunneta. Svakako. Naravno, svako tvrdi da se drži kod Ana i Sunneta. svako tvrdi, svako tvrdi, Allah. Jel, jel ti ne tvrdiš da se držiš kod Ana i Sunneta? Koliko možeš, jel tako? da volno se držim i koliko mogu. ne, znači ti nisi na Koranu i Sunnetu, držiš se Koranu i Sunnetu. Trudi se insan, Allah. Svaki ja sam ubijeđen od vas za svoju da bude na Koranu i Sunnetu. Koliko možeš, šta nisi izgleda? A, kaži mu te mi ne znam to... Govoreći o jednoj skupini, govoreći, kaže, oni pokušavaju kada žele da kaže urade od ljudi, da pristige ljudi, da spoznaju Allah kao što ga zemlju razvjetnici. Danas se pojavila skupina ljudi koja želi od tebe da učini stroj da poznaješ akidu i terhid da poznaješ Allah da rešavu kao usluga, znam vjerovjesnik. Je to vam? Jeste li to primijetili? Postoji skupina menheđa Kogod ne bude poznavao Allah azzawajal bi tebi bi nakidu tako, tako i tako, nema, gotovo je propao. Ima temi ovo smatra volumom, pretjerivanje. Ja sam to htio, htio prošli puta ako nakon ovo tematika, pa neću ga donositi. U fetama to kažem temi. I kaže da se kao u njemu postoji kad oni koji žele da od naroda natjera svije, da mora poznavati Allaha koji pa je rekao, to je nemoguće. Nemoguće da je, da današnja generacija, pogotovo ko zna Allah da rešava akinu i tawhid, kao što je poslanik Muhammed s.a.v. i ashabi, evo moguće naći. Mora biti tih kiksova, mora biti neko sami razumije. Kaže mu temije, među ostalo ha? Subhanallah i radim, vallahi znači. Kaže mu temije, kao što postoji razlika ljudima, u njegovim tjelesnim oblicima, pogledajte, on malo mršav, gledajte hađi malo puniji, Pogledajte, brat, su 190, a ja su 170. Kaže, postoji razborikost u ljudskim tijelima i građi, fizičkoj snazi. Isto tako je, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, stvorio razborikost ljudi u pameti i razumijevanju. Limit brata jeste da razumije toliko. Ovo ovaj je kaže, Allah ništa razumije, nisam, ovo ovaj je kaže, sve razumio. I sada dođe neko od mene i sili i mene da ja moram razumjeti kao što je postavnik sa svojom razumjeti. Hej, nemoguće, braća. I govori mi tebi kaže, to je nemoguće se dogodi. I kad pogriješili su oni koji tako traži, danas je pojavila generacija koji to traži. A pa jasno, to meni nego interesuje me još, možda još koje pitanje. Uh, ja sam inače bio hođa, razumiješ? U Horcima si bio? E. Jel tako? Zna, zna. Kako znaš? Zna. to što mi pričao ti. A pa ja pričao sam jedan put. Pa dobro, da li, da li evo, primjer radi, e, da li je dozvoljeno biti hođa? Zašto ne bi bilo? <laughs> Dobro. Prva stvar, dakle, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio imam. Je bio imam. Pa ti ćeš se boriti protiv notarija. Jel tako i nije tako? Yes. Savjetovat ćeš Allah. Mada je teško obstavljati. Nemoguće, znam da je. Ja savjet, hoće li ko možeš? kod Allah za vađele. Ja nisam hođa. Ja završio sedmu islamsku školu, završio fakultet i nisam hođa. Ne mogu biti, mogu dobiti posao i kad mi, mi, mi priznaje diploma, pravi mi svakakve nekih tamo zaključa. Ne, nemoguće da, znači, i kad bi postavljam, kad bi došao sam, aha, dođeš sada budeš hođa. Ima da bi, biraš i da radiš po šarijatu, onako kako ti je propisano, kako znamo, kako knjigama. Ili da budeš novotar. Ti nećeš biti novotar, pa će šest ljudi tako i tako i oni to izbaciti. Dozvoljno jeste biti hođa. Ima, ali, znači, hoćeš li uspjeti ostati da ne praktikuješ novotarije i ne pozivaš u njih. Pitanje. Pitanje. Ne moguće, zato što ja iz iskustva to vidim. To je nemoguće, znači. Ali, Allah je kadar da vrijeme izmijeni. Pa, mijenja se inša Allah vrijeme. Bilo je, znači, vraćam moja draga, vremena, vremeni mama Ahmeda, kada ima Mahmed udaran zbog svoje, svog menheđa, ako ćemo reći. Zbog nosilbe akide ili sunata al džemata i stavova. Udaran! Zatim je došao halifa koji ga je u dvorac svoj pozvao da mu se oduši. Da jede i spava i pije u dvorcima halife i on njegova djeca. Kaže, zaloga ja nije uzimao tih dana kod njega. Kad je vidio koliko je sati, vratio ga je nazad. Jeste razumijeli? Nakon onoga što je proživio, Allah subhanahu wa ta'ala ga počastio čime? I tada se sunet opet ponovo oživio u pridjevu. Nije ništa nemoguće. Allah nije nemoguće, braćo, 90. godine. Jer bilo šta u suneta? traga, Nije bilo. Nije Dobro, Danas postoji, postoji problema, postoji, postoji. Tu će stajati, ali braćo, valja, valja generacije koje dođu nakon nas, možda će imati olakšano. S tim da ne treba činiti medveđu uslugu da se i ovo što ima malo suneta ugasi. Razumijete o čemu govorim? Imate, braćo moja draga, ljudi koji svojim postupcima i idejama i tecama i stavovima kod da namjerno hoće da ono što se oživio zadnjih 15 godina. Razumijete? Kad se to uvodi neki problem, ovo govorim iz iskustva iz arabskog svijeta neki se problem dogodi. Uradila ga određena grupa, okarakterisana takva i takva, poput nas. Kaže, hade, hadije, kažu, brade, tamo, vamo, gotovo. Jedna grupa koja se pripisuje određenom u jednom pokretu, jednom menhešu, taj. Jer samo oni stradaju, svi stradaju, znači. Svi stradaju. Jer se samo njihov mečin zatvori i njihove prostore, sve zatvori prostore. Vješniće možeš ni štampati knjige, niti je prodavati, mi ćeš moći poći u džamiju da nešto kako treba, pošto možda da radiš, možda će te protivivati primjer radi da govorim. Zbog čega? Zbog medveđe usluge. Ibn Temije, braćo, kaže, ovo su pravila koje mora da musliman poznaje. Kada su muslimani nejaki, nejaki, na njima je da postupaju po ajatima sobra, po ajetima strpljivosti, Jesmo li jaki ili smo nejaki? Nejaki. Šta da radiš? Strpi se. Mi danas baš razgovaramo, evo kad smo bili u putu gore u jednom postupku koji se dogodio kod nas da jedna grupa ga uradila, loš postupak skroz. Negirali su neki munker na najmogući, na najgori način. I taj postupak i mi snosimo. Posljedice toga. I niko nema veze sa tim, niti s tim džematom, ne međom. Ali ga snosi Jer je to učinio čovjek identičan nama zbog određenih stvari koje se recimo dogode ovdje u zemlji, zbog određenih pojedinaca ili menedža, vjerujte mi braćo da stradaju ljudi koji su po 2000 km odatle udaljeni. Vjerujte mi braćo. Vjerujte mi braćo. Zbog nekontrolisanih postupaka, stavova, menedža što mi kažu, strada čovjek 2000 km da udaljen odavno negdje na studiju. Nema veze nikakve sa njima. Zato ne smije se dozvoliti, braćo, onaj, dar je važnija od moga života i svakog daje u Bosni važnija dava. Život. Ne je ništo manje od toga. Važnija je dava da ostane i da se širi, da se radi, da se poziva, nego život moj i svih daju. u Bosni. Nijesu vrijedni. Jer ovo što se događa, braćo, u Bosni, vi morate biti svjesni da 90. godine Pogotovo vi stariji znate da nije bilo nikakve brošurice na tržištu osim Mihala, ili takvima ili Vlasnika i preporuga. Molim? Morim? I pre... To su bili, govorimo, štampača, onaj e, štila, ako se može tako reći. Danas pogledajte, naćete razno razne literature. Ja tako prevodi se, štampa se. Blagodat Allah. Blagodat ne smije se ovo braće ugasiti. Ne smije se učiniti postupak da se ugasi. Makar ne bilo rezultata, ali se ne smije dozvoliti gašenje. Mora se strpiti i raditi. Ne smije se požarivati i učiniti neka medveđa usluga da kažeš ovo je riječ, zvali u njegovo lice. Pa da budeš, onaj, da dobiješ nagrad najveću. Zatim nakon toga posljedice svi sisnosi. Ja biblioteka moja je tamo u Švicarskoj, na parking titima slika. Ja. Je, je, ja ga kopirao. Ja znam, vraćam ne naši nedar online. Samo su učili iz Azerbejdžana, iz Dagestana. Ljudi, studenti koji su naučili arapski jezik, kaže, znali bi otići kod šeha njihovog, seoski. Nema radi, ništa, kaže, ne smije ništa. Kaže, ko mi radimo kod njega na nadnicu, na polju, ste me razumijeli? Radi koga okopaju, žito kopaju, a kaže zemljicu smo napravili, zemljicu na, plantaži i kaže tudevi, kaže posle sabaha do 8-9 sati sa njim učim. Nakon toga kopima kopa. Da mi nešto uči. Ali začas, braće, ovo se može vratiti. Začas. Sa medveđom uslugom, kako ja kažem. Ne smije se to dozvoliti. Nisam, treba saboriti. Nije lijepo, Allah. Najpreći, recimo pogledajte koliko imate a vi koji su završili svoje studije, čak magistrate, nema zaposlenja, tako? Nema. Završi insan 8-9 godina, boraviš tamo, dođeš vamo nazad, i islamsku školu završiš, srednju i fakultet, i opet, opet ti traže, opet nemaš maknuti. Umjesto da možeš da, da, da radiš sa masom ljudi, ne možeš. Braćo moja draga, kako kažu, udba kako je rada prije rata. Kad bi vidi, kaže, pametne glave, koji dolaze iz inostranstva kad se školovali dalje u arabskom svijetu, pa se vrati nazad, nisu ga zapošljavali da bude imam u džamat. Ili da bude nešto, ne. Nego kaže da mu posao negdje u kancelariji. Administracija. Da nema kontakta s ljudima. Jeste nam razumijeli? Danas isto se ovo događa na jedan perfidni način. Završiš tamo, dođeš vam, da pogledeš nekome, uski krug 20 ljudi. A dok neki novotar tamo može da dodrži hudbu gdje ga sluša 10.000 ili 5.000 ili 200 ili 500. A ti ne možeš. Ali nisam mora saboriti i moram raditi na pozivanje Allaha za wa Pa makar, braćo, ja vam kažem opet, kad mi svi daje glavu položile, ne smiju dozvoliti da se ugasi ovo što je započeto. I ovo je preče od svih nas. Jel? Jesmo završili? Allah nas nagradio svakim dobrom. Amin. قال قد هذا الصحيح وحيد رحمه الله